в асфальт посивілий від першого снігу, неспішно вбиваю свої сліди. Є лише ніч і немає нічлігу, є лише спрага і немає води, є лише білі і немає печалі, є лише сльози і немає очей. День відпливає все далі і далі, ранок туманом в минуле тече. Є лише тінь, але сонця немає, Вітер розвіяв клаптики снів, хмари й птахи збираються в зграї. Час підійшов перелітних дощів. Є лише віз і немає дороги, є лише мрія, і нема висоти. В мене є ти, і не треба нічого. Дякую Богу, що в мене є ти.